ਪਵ ਸੇਰਾ ਚੰਨ ਲਖ ਵਾਰ ਮਵਰੀਆਂ ਚਾਵਾਈਆਂ ਮਵਰੀਆਂ ਚਾਵਾਈਆਂ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਨੂਰ ਬਸਾਰ ਮਵਰੀਆਂ ਚਾਵਾਈਆਂ ਮਵਰੀਆਂ ਚਾਵਾਈਆਂ ਜੋ ਨਾਲਮ ਪਾਕ ਵਰੀਦਾ भलरीज़ार मर मवरिया चई पर सा चन लखवार मरियां मवरिया चई मिस